Bai, ordin hoi duzu iatiko tresna numero berri bat, berri bat, akitania berrin, asmatu da tresna berri bat, terra aventura aplikazione nebat. tresna horrekin euh, behar da atzaman euh, pertsonai euh, berrizi heli bat. Gune batetan behar da jun pertsona hoi atzamaiteko. Adibidez, poiz deitzen dia pertsonai hoik eta departamentin uh, batitzugu pertsona hoik Bauen, Leskarenin, Bayonan, Miaritzen, an, Angelun, eta berri bat sortu da, iatin, eta pertsonaik gehi bat eh, aipatzen dizie, be inguko gehi bat eh, adibidez, iatin, zirintzi poiz uh, ordin uh, asmatuik izan duzu, eta pertsona ehoi uh, hartzaingoa aipatzen dizu, Euh, ordin behar da telekargatu terra aventura aplikazione hau portable batetan eta geho ahalzide juiten uh, iatilat eta behar da ordin atzaman uh, zirintzi poiz uh, delako hoi. Ordin, hoi duzu telefona eta horako jokik maite dien entzat, eh, pentsatzen badena gazte hanitz, heldua da din, dinetako sumaite bai. Ordin, portablen telekargatu ondun, behar dizu gune hoi eta joan eta aplikazione horrek eh, Euh, gidatzen zut, euh, raiten daizu uh, noa berden joan? Bai, hoi duzu, ordin uh, papesko karta bat uh, eginik izan duzu ebai. Nun uh, gune hoik ordin uh, markatuk uh, uh, dien, eta ordin juten zilaik adibidez iatilat, euh, voilà, yakash daizu behar duzu joan, eskun, esker, xuxen, uh, uh, zirintzi poiz uh, atzamaitia, eta erranduzun bezala uh, joku hoi zabalik duzu

zen Bai, bai, hoi duzu eta karta hortan ikusten ditugu. nundien La Rochelle, Poitiers, Tulle, Périgueux, Bayona, Lescar, voilà, jakasten dizu, herrik nund badien pertsona erroik. Eta helbuia duzu pertsonai gehiago eta habo ena tzamaitia, Hola puntu hanitz duzu, et ez da sojik jabazten, mena mailaz uh, aplikazione hortan, mailaz be zia. Eta orden hoi eh, hasik duzu eta horartzen zide, ordein jentia jiten dela eh, poiz horren txerka honata. Bai, bai, bai, jatin izan duzu rezerbazione hili bat, uh, eh, esprejuki uh, zirintzi poiz berri hoi atzamaiteko bai. Voilà, eta hoi akasten du, voilà, rakasta handi bat badila. Hots ordin, amini bat kartielak zagutazten ditzu ebai eta familientako ebai, bakantzetan helbu bat izaten halduzu ebai horren txerka juitia. Eta ordin, eh, nahi dienek, eh, berdizi egun ordin errandegu mezala terra aventura horren aplikazio horren telekargatzea.